Ongi etorriak entzule gure gaurko kultura talonetara. Gaur, sorkuntza lan baten inguruko osetasunak bilduko ditugu hain ere egunotan zubilanak egin ez izeneko obra prestatzen ari baitira. Elirale dantza konpainiako arantxalan eta Isabel Millet aktore eta ipuin kontalaria. Endaiako mendizolan antzokian aurkitu ditugu, beraien obraren prestatzen eta alabada mitologia oinarri hartuta osatuta dagoen ikusgarriaren inguruko osetasun guztiak bilduko ditugu bere alapte. Ba, etorri guztiak. zinean, munduaren astapenean, dena zen lurra. Isabel Millet eta Arantxalan, kaixo egunon? Egunon. Proiektu berri bat duzu eskutartean, lehen aldiz Isabel Millet kondalaria eta Elirale konpainiatik e, zu Arantxa, elkarlanean e, ba, sartu zarete, pixkat, eh, konta eguzu, pixkat, abia puntua nola izan den, zuen enkontroa nola izan den? Ba, nik, bueno, zubilanak eh, egitasmoa montatu zuen, barruan dago zubilanak eginez ikus e, gizuna, eta lontzari batekin egin nahi nuen, eta hor dugu, arantza. <laughs> Elkarrez zenuten. Ez, nik bat ere, e, pantxikak aipatu zautan, deitu ninduen eganez Isabelek sekatzen zuela dantzari bat, eta eta hoja deitu nuen Isabel interesaturik, euskal mitologia eta nahi nuen gehiago jakin, beraz mm, elkartu ginen jatsale bat ez, eta ara, hola, hola egintzen. E, ikusi duenaren arabera, orain sorkuntzaren hasi hasi zaudete, e, bai, ondoko bai. urtean e, estrenatzekotan, beraz, e, ba, orain sorkuntza prozesu urtean, e, mamira ba, joko dugu, pixkat e, zer kontatu nahi izan duzuen e, lan ontan e, aipatuko dugu, ikusi duanaren arabera, Euskal mitologia oinarri hartuta e, gaur egungo munduari begira jarri zaretez. Bai, da nola bait e, mitologia batek mituak ditu eta mituak e, unibertsalak dira eta atemporalak beraz e, eh, mito bat hartuz eh, gaur egungo gizartearen irakurketa bat proposatzea eta eta baita soluzio bat edo edo bide bat edo galdera bat bentsate erantzunik ez berdin bada bentsate norbere bueno galdera egitea ez mm. zer egiten ari garen bai. Gaur egungo gizarteari begira, eh, jartzen zarete, pixkate kritiko ikuspegi hortatik. Bai, hori da, pixka bat zideia zen eh, erakustea zubiak nahi ditugula eraiki, eta ez muhuak eh, aktualitatean eh, ikusten den bezala, eh, oztopo eta inbat muhu badira, eta beraz nahi ginuen pixka bat eh, nahi ginituen gazteak eta aurrak eh, galdezkatu eta helduak ere, mistan <laughs> dena, zubi horiei buruz. Euskal mitologiako pertsonaiak ikusiko ditugu, ikuskizun hontan eh, esan duzu txontxongiloekin, dantzarekin eta kontalaritza lan hortan e, uztarketa lan bat egina izan duzuela, eh, bakoitza mundu bat da, eh, bakoitzak bere lenguaian eh, osagarri izango dira, ez da bata bestaren ilustrazio izango. Hori da ideia, ideia da hiru hizkuntza eta beraz e, bakoitzari leku bat utziz eh, bere eraz e, gauzak adierazteko eta une hortan adierazi nahi duen hori errateko. Mhm. Dantzaren bidez adibidez zer transmitituko duzue? Dantzarekin ideia da Euskal mitoetan baditugu elementuak, bost elementuak, beraz, uh, luja, ura, sua, aizea eta eterra. Eta ideia zen elementu horien energia uh, transmititzea. Orduan, ez ilustrazio bat, baina eh, energiaren uh, zirkulazio bat eta emozioak ere nunbait tratatzea. Mm -hmm. bidez? E, gehien dira pertsonaiak beraiek e, erakusteko eta eta o, pertsonaien garapenaren bitartez e, ele, ba, dena hori elementu horiek ere. Baina ezin dugu dena kontatu. Ez, ez, dena, dena ez. Baina hori bai esango dugu <laughs> nahiko berezia izango dela bai. E, emaitza eta beti ere astapenetik argi duzu presentu duzu publiko osoari begira e, arituko bai. zaretela, hau da, e, bai. aurrek e, agian mezu bat edo irakurketa bat ingo dute eta helduek ere ba, izango dute zer ikasia, zer deskubritua. Beti zu bien egiteko <laughs> denen artean. <laughs> Eta eskuntzen artean. Eh, eh, eh, Nola bait, berro eta marmenutu izan behar dira, ba, erritmo bat eta gauzak Ez eta, bueno, dela ez ulertu aurra delako, edo euske, aurrak duna izan, eta eta adibidez, e, arekin etorritakoa ez, ba, zerbait izateko. Eta mhm. ez dena hitza eta ez dena e, txontxongileak, eta ez dena dantza, baizik eta, la, denen artean, zubiak eraikiz. Ba. Eta ez du aipatu, baina musika ere izango du, bai, arkiztapenarekin bai. ere jolastuko zarete eskenografia. Eskenografia lauan, eh, oso nahi dugu laua izan, eta gero e, musika izanen da, argiak, eta dugu profesionalak eh, laguntzeko, eta hori dena, bai, bai, laguntza ditugu. Bai. Kanpoko begiradak ere, bai. Bai, ere, bai, bai. Bai. Bale, ba, osongi ba, mila esker. Mila esker zuri zen hartaldea. Kultur Alea. Barantxa lan eta Isabel e, eh, miletekin izan gara orain arte, zubilanak eginez prestatzen ari diren sorkuntza lanaren inguruko setasun zonbaitzen izateko, baina orain gontan musika talde bat eta zinteresatuko gara. Iragan azteko e, emakizuneko protagonistak, Oskarbi taldek bak izan genituen, mendira naiz izeneko lana argitaratu baitute ikasturte honetan eta taldeak berroita mar urte ere bete dituela eta ba, bi lagunekin solasteko aukera izan dugu. Iñaki Maritxalar eta Jose Luis Treku izan ditugu gure artean eta beraien adirazpen zonbaitzu gurera ekarriko ditugu. harri gorrien gainea, zuaiz bilutxien taltea, nain bestalitako. Jose Luis eh, Treku eta Inaki Maritxalar, kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. <laughs> Zemo zaitzate. Primeran. Bai. Ondo. Bai. Esan dut irailan, ez? Atera zen dutela zuen azken da, hori da? Bueno, iraila urria, uste izan zela. Urria, urria, bai, izan zen. Bai, inguru urte. Bost amarka den ospatzeko ere, mm, alako zuzeneko bereziak eskaini izan zen eh, iragan urtean zen muzko kontzertuak e, bizi izan dituzue, nola, nola zabiltzate? Bai, lehen urtea berezia izan zen, ez? Bi gauza batu ziren. Amaikarren diskoa plazaratu eta gau berroita urte ospakizunak. Eta izan genituen, e, buru zainez, baina amabi bat kontzertu, ia Euskal Herri guztian. Bat ez ere baina bai, Bizkaian eta Besterekutan ere bai. Mila betzun da iruru seian sortu zen taldea, eh, ez do kamairuko partaidere izan dakoak zarete, eta erraten duzu, astapenetik ona beti ere bide beretik segitu duzuela. Hau da, haotxetan oinarrituz eh, zuen lana, em, kantute kantutegitik hartutako piezak hartzen dituzue, baita astapenetik ere sorkuntzak e, ba, aurkeztu izan dituzue, e, beti ere bide beretik segituz. Bai, bai, Ia horrekin, eh, bueno, landu dugu urte pilo hau, eta ide horrekin, bueno, kantatu izan dugu, kantua izan da batez ere gure, gure funtsa. E, oso akompainamiento txikia eta, bueno, gitarra bat, e, gitarra bi, eta besterik, abotsa landu, eta, bueno, gu esaten genuen laboratorioko <laughs> lanketa izaten genuen, mm. ensaio asko egiten genituen garai batean eta eta hortikan eh, sortzen ziren pues harmonizazioak eh, eta bueno eta bueno bizitzeko manera bat bai. eh, oso, kantu herriko horiei beste azal bat eman nahi izan diozue astapenetik, hau da, e, ba, doinu berritzaileagoak ere sartuz edo nola? Bai, e, gugu izan dugu Beti ariari heldu dugu. Eta aria zer da, bi, bi ari mota izan ditugu bat eh, herrikantak, landu. Landu eta ez kantatu zeuden bezala eta gu landu, ahotsak egin, berritu, musika berriak sartu, eta gero sortzkunta propioa guk egin, eh, gure ensaio laboratorian kantua aurkeztu, ahotsak egin, aldatu, musika jarri. Eta azken aldea ez bakarrik ahotsa baizik eta bon, instrumento pila baitugu, eta bueno, horiekin ensaio bereziak egiten Bizierra jakindatuz, Bene mendian asena Oso korala, atera zaizuela lana ere errandu zuen. Bai, bai, ah. korala da, bai. bai. E, normalean, e, Aurreko diskoetan bakarlari gehiago izan ditugu, baina oraingoan e, ia dena ba, korala da, mhm. eta ala honduta. Zen bat zaudete orotara, taldean? Orain hamar gaude, sekula baino gehiago. Bai. Sei kantari eta beste bost sei instrumentari. Mhm. E, berroi urte bete dituzula esan dugu, e, esango zenukete Oskar Bitaldean e, izan direla? Bai, berroi tamar urte asko dira eta esan ditugu gora, bera, asko. E, esan berro eta marrotean eta biak izan gala, hori da, lehenengoa, mm. eta bigarrena ariari ari heldu digola, lehen esan dako ari Euskal Kantu Herrikoiaren aritikan eta Zorkuntzan aritikan. Mm-hmm. Eta euskeraren aritikan. Hiru ari horiek et eman ditude ba, hainbeste urteko hibilbide. Amar zaudete gaur egun, e, belaunaldi ezberdineko, ez? E, taldea ere badela azpimarra genezakea. Bai, bai esan du, Jose Luise, oita zei urte, ez gaztena, do, ba, oita zei urte ditu bai, gaztenak. Bai, Uztakit, e, eh, emakumeak ez dut izaten, ez dakit, bai, bai, gaztea da, eh? Zeba, zeba, zeba. eta gu jabo ez irurogeitik, irurogei, eta hori inguru, inguru, <laughs> inguru. Orduan e, polita da kontraste hori eta hilek ere konten daude gaur egunean ez dakit ematen zaie ere abotsarekin, kantariekin eh, aritzea, hori ez da oso normal, instrumentista asko dago, baino kantatu ez da inbeste egiten eta kostatzen da gehiago, orduan aurkitzea bezalako talde bat e, jentzat ere, pensatzen dut, gauza aberesgarriena da. Aberesgarria dela eta eta konten daude, bueno. Bai, behin Joanak esan zuen, gure piano joleak esan zuen. Bera gustora zegola. Gu bezalako talde baten egotea, zatik kantatzeko manerak eta formak ez dira ez dira hola ez dira lakoik. Mm. Gu ez, ez gara bez batza. Ez gera ez taldea gaino ez gera klasifikatu. Orduan eh, ez sortzeko ta ez gera, baina fin, ahotsa mantentzen ditugu. Koralaren estiloan, baina gure erara berrikuntzarekin. Eta hori gaur egun ez dago. Ez. Gustatuko da ez da gustatuko, hori beste goza da, bai. baina hola korrik ez dagoela ziur euskal Bye. Bai. munduan. Bai, bai. libertate handiaekin egiten dugu gauzak eta eh, hori ere, bueno, gauzak eh, azkenian eta daramagun ensaio ritmoekin finkatu bardia, orduan azken azkenean pues idatzi bardia kantuak, pizkat lehen egiten ez genuen, bueno, eh, alde batetik ere solfeo, geroztik ikasi dugu, eta, bueno, bizkat musika aurrera jun, jungera batzuz behintzat. Eta gaur egunean, pues, azkenian, pues, sartu gaztea partitura batekin, mm. eta hori finkatu barria gauzan baino, baino lan prebio eh, eta nik, eh, eta nik, eta hortikan ez genuen pasatuko, badago lan bat libreki nun eh, asmatzen dugu zeregin eta no, eta horrek du benetan importantzia handia eta aberasten gaitu eta bueno eta ez ditugu gauzak aurra horrean tori partitura eta interpretatu hori Ba, Euskarbi taldeko inaki Maritxalar eta Jose Luis e, Trekurekin izandako elkarrizketaren pasartezun baitzuntzun dituzue, mendira naiz, e, taldearen azken lana izan baitugu izpide, gogoan hartu euskalirratiak.eus e, eh, webgunean baduzuela elkarrizketa oso kientzuteko aukera, eta alabada, beraien azken laneko pieza honekin gera gaitezen. zen. Zazpi urte baduzu, uda honetan kumplitu. Zazpi urte baduzu, uda honetan kumplitu. Amo pefe patre, zitu da maitatu. Baina norain bildur nuzu, behar zitu da lagaldu modio pece batez zitu dala maitatu baina norain bildur nuzu behar zitu dala galdu botiga, ederra duzu lorea. Arrosaren botiga, ederra duzu lorea. Nik aldiz uste bainizu, zitu da ala emea. Ilun bertzean zugabe izan naiz hori Ka ni suste mai nisu si tudala DNA beltzen zu izan ai soliga mea kako zubia Egina du gaur maitia Zazpiankako zubia Egina du gaur maitia Biok egin endukegu Bidearen erdia Zazpi pauso izanen da Zorionaren argia biok egin edukegu bidearen erdia. Zazpi pausoz izanen zorionaren argiak. Uda honetan kumplitu Zazpi urte bat duzu dala maitatu Zazpi urte bat duzu Uda honetan kumplitu Zazpi urte bat duzu dala maitatu Bauz izan da entzule, gaurkoak eman duen guztia. Nera deti besterik ez nahi duzen arte. Aio. Zoratzen nari nahi zara, asin nahi zara, alistak zuanako amodioaren barri ematerakuan Zure begio kreoian lamaldoa Ena bihotzak iskaltzen ari dalako Zoratzen ari nizela Sin ez zina ididate Grabalinen eta larrosa gorrien Betzaloen ordez Psikoanalistaren bat izuriaren Zure ez den bat izuriaren Frantxia esena ez dudalakoz Zoratzen harin izala Ala dira usikoanalistak Zubipeko burkantarien ahotzoliaren Bareko zitzeien zure mintzoa Iru zurito tarau txupito edanez Gure Espainiak zubi ondoan ez zatu ziren Maita zaitut Lau txupito eta zure Espainia zeak zoratzen Ari nizala Ala dira osikoan alistak Zugipeko burkantarien hau zoliaren Pareko zitzaien zure mintzoa Iro zuri total txupitu edan ez Gure espainak zubi ondoan zatu ziren Maita zaitu Zoratzen Maita zaitut, maita, maita zaitut Zoratzen Maita zaitu